еще слышится українська річ. Його слухали всі, затамувавши подих. На одних лицях було вдоволення, радість, інші похмурніли. Але ніхто не зронив жодного слова. Язык общения, дорогие товарищи, в нашем государственном заведении должен быть только русским. И дома тоже. У кого из вас, товарищи, дети, еще посещают украинские школы? Надо подумать, имеют ли право такие коммунисты руководить нашей республикой? Мы их сведем к минимуму. Они только формально будут считаться украинскими. Со временем необходимость в них отпадет. Процесс перехода на общегосударственный язык надо ускорить, товарищи. Это задача номер один. Владлен Федотович теж говорив довго до ладу. Його слухали і покивували головами. Процесс этот идет без особенных проблем немножко сложнее с Западной Украины, но и там мы решили этот вопрос. Там поселяются отставники, люди с России. Миграция решит эту проблему. Мы справились там с бандеровщиной, мы победим там и украинский дух. Надо начать, конечно, с детей. Поэтому в школах мы ввели День государственного языка, когда все, и учителя, и ученики, должны общаться между собой и на уроках, и на переменах только на русском. Мы строго требуем исполнять приказ Мне лично доложили, что нарушителей учителей освобождают с работы за невыполнение. Такое веление времени, и его надо выполнять. Говорили і інші. Тихий передзвін бокалів, виделок об тарілки, ножів не заважав обговорювати питання державної ваги а потім усі смакували кавою, пили соки, чай з тістечками, тортами. Перед Владленом Федотовичем поставили його улюблені пиріжки з вишнями і маком, пухкі, легкі. Це майже те єдине, що він успадкував від свого українського коріння. Любили їх усі завроди. День збіг непомітно. Заброда залишив свій кабінет, пройшов через ескорт охоронців до таємничих дверей, спустився ескалатором, подолав підземний перехід, і знову ескалатор підняв його до знайомих дверей, за якими було його помешкання. Леніна Степанівна чмокнула чоловіка в щоку і провела по ній пещеною долонею. «Как ты, Владенька?» «Устал. День был трудный. Спать хочу». «Может, позвать массажиста?» «Нет, не надо». Владлен Федотович роздягнувся і упав на широке ліжко. Заснув молодим глибоким сном. Прокинувся і відчув приплив сил. Юна смаглява тіла німфа пропливла над ним, відкинула край ковдри і торкнулася руками й губами найінтимніших точок на його звиклому до насолод тілі. Аж затремтів, потягнувся рукою до телефону і набрав знайомий номер. Голосом командира, що давав наказ перед боєм, сказав «Будь на рабочем месте. Есть необходимость обсудить кое-какие дела». Потім викликав водія, поклав трубку і підвівся. Ленина Степанівна прочинила двері. Ты с кем-то разговаривал или мне показалось? Да, перезвонил водителю, сказав деловым тоном. В двадцать десять мы должны встретить одного гостя из Болгарии. Леніна Степанівна скосила на чоловіка недовірливі очі. Это правда? А что, может, я вру? Заброда пильно подивився на дружину. Как понимать твой вопрос? А сколько ти там будеш? запитанням на запитання відповіла дружина. Думаю, несколько часов, если, конечно, опять не опоздает самолет. На лиці Леніни Степанівни чітко вималювалася досада і розчарування. Провела чоловіка до дверей, він торкнувся губами її вже немолодої щоки. Нічого, окрім байдужості і холоду, не відчув. В душі Леніни Степанівни з'явилося сум'яття, що все більше росло і формувалося у цілком конкретне почуття ревнощі. А Владлен Федотович млів в обіймах юної німфи майже до перших півнів. А потім машина знову перетнула місто, і високоповажний муж, втомлений і сонний, прочинив двері спальні. Леніна Степанівна не спала. Лежала на широкому ліжку в розкішній сорочці, рахманна, чорнява, і дивилася у вікно, за яким світив ліхтар. Вона успадкувала від свого батька красеня Степана Віхтя, якого так безславно ковтнули дніпровські хвилі і змила історична повінь, лише це чорне волосся. Всім іншим вона була схожа на свого діда, колгосного конюха. З руками в рисах її обличчя з'явилося щось чоловіче, важке а сіро блакитні очі остаточно втратили голубизну і віддавали сталевим холодом. Його найперше відчув Ладлен Федотович і остаточно охолов до дружини. Любив жінок гарячих, ніжних, кокетливих, а його власна нагадувала мандруючий айсберг, що ніс крижаний холод. Її тіло розповзлося, втратило прухкість і відштовхувало остаркуватого зальотника, який усе ще обпікався об тіла блискавки. Владлен Федотович роздягнувся, почуваючи, що у ньому ще вібрує любовний шал. Ліг на краєчок ліжка так, щоб не торкатися дружини. Вона враз пригорнулася, пещеною рукою обняла його за шию. Він попручався і запитав якомога лагідніше. Ти не спіш? Ми так давно не були в місті, как супруги, сказала Леніна Степанівна пошепки. І Владлен Федотович подумав з роздратуванням що цей інтимний шепіт надто не пасує його дружині. «Обніми мене». Владлен Федотович поклав п'ятірню на її округле плече і миттєво пригадав шовковисту шкіру юної німфи, таку ніжну, що її годі було втримати. Вона виповзла з його рук робила якісь грайливі любовні віражі, які ще більше розпалювали його. Я тоже женщина, сказала Леніна Степанівна, і її голос затринтів чи то від образи, чи то від цього принизливого жебракування. І мені нічого человеческое не чужда. Ми так давно, Влад, не занимались любов'ю. Останні слова вона неначе ковтнула і червона фарба залила її лице. Ти що, Ленина Степановна? Заброда реготнув. Какая там любовь в нашем возрасте? Я уже не способен. Силы ушли на государственные дела. А ты попробуй. Может, і получиться. Вона вперлася важким підборіддям у його плече. Було у тому щось нав'язливе і осоружне. Хотів одного спати. Юна блискавка, що палила його вже дві доби, випила усю чоловічу силу. Але Ніна Степанівна стискала його шию і пригорталася вульгарно і грубо. Він робив якісь скволі спроби обійняти її, заплющив очі і силкувався уявити, що це німфа торкається його і цілує. Але грубе сопіння важкотілої Леніни Степанівни не дозволяло підключити уяву. Збігла майже година. І Владлен Федотович із вдаваним смутком сказав, «Вот видишь, теперь ты убедилась, что твой муж уже не способен и никуда не побежит. А ты иногда обижаешь меня своими намеками и подозрениями. Жизнь уходит, Лена. А может, стоит тебе подлечиться?» невпевнено мовила Леніна Степанівна. Хочешь, я сама спрошу нашего врача, если тебе неудобно. А вот этого не надо делать, різко заперечив Заброда и подумал. Дай мне еще какие-то стимуляторы, то я вообще заболею болезнью Екатерины II. помовчав і сказав уже спокійніше. От судьби нікуди не дінешся. Він поплескав її по крутому стегні, відвернувся і захріп. Останок ночі йому снилася юна німфа. Він плив із нею в хитливій лодії по розбурханому морі любовного безмежя. Іноді йому здавалося, що ось-ось вони підуть на дно. Вранці голився, снідав, збирався на святковий парад, а смагляво тіла, як марево, торкалася грудей, лоскотала там щось і заважала зосередитися на виступі. Подумав, що варто таки виділити їй із урядових фондів квартиру. Ось здаватимуть новий будинок для партійних працівників, але Заброда відразу відкинув цей варіант. Він знайде їй хороший варіант у старому добротному на Печерську. Відчував, що ці зустрічі не скоро йому набриднуть, і варто мати надійне місце, а не лише державну дачу. Вирішив після свят зайнятися цим питанням. Біля ескалатора зустрівся з вірнопідданим. В оточенні охоронців спускалися до хрещатика, що вирував уже багатотисячною барвистою рікою підземними лабіринтами піднялися знову до таємничих дверей і за якусь мить опинилися на трибуні. Стояли поруч. Владлен Федотович зиркнув на вірно підданого, на його аж надто правильний профіль і відсахнувся. Він нагадував йому профіль дружини. А німфа і тут не відпускала державного мужа, обвивалася безсоромно навколо нього, пестила, заважала йому почувати себе слугою народу, навіть бачити свого мільйоноликого повелителя, що кричав Ура, слава! сунув центральною вулицею, сяяв єдиною посмішкою єдиномислячий, відчуваючий, як велетенський складної конструкції робот.